Ве поздравувам и ви посакувам Божи благослов. Овој микрофон многу ми се допаѓа, сакам да остане за секогаш, да не се смени. А знам да кине брат Борче му се допаѓа. Писал да ја поставам едно прашање. Сите вие, колко што знам, некогаш сте биле во училиште. Така ли? Нека може би многу поодамна, за да се секјава. Прошањето гласи, како се чувствувате кога има испит, испрашување? <laughs> Еве, јас секјам на еден случај, 96-та година, значи минатиот век, Имавме во малата сала тука така волонтерски часови по англиски јазик за секој заинтересиран, као курс. И тоа траеше неколку месеци и на крај на крај најавив дека ќе има испрашување, односно како испит, писмен испит беше тоа. Им кажав, значи, нема тука оценки, нема шо, значи, <laughs> нема дипломи, не, не е нешто битно, значи, едноставно да се го проверите знаењето толку ги фати луѓето уплав, што повеќето над 90% не, не дојдоа. Иако не е училиште, не е факултет, не се работи за оценки, не се работи за, за службени дипломи, не дојдоа. Зошто човешката природа реагира така? Кога е во прашање испит, кога е во прашање борба, кога е во прашање тест, било каков тест. <laughs> Зошто така реагираме? Дали би сакале денеска да има испрашување? Например, еве едно прашање што се однесува за сите вас кои што редовно ги следевте проповедите во изминативе седмици, па и месеци, но доволно е седмици за сега. Може ли некој од вас да ми каже што се сеќавате ли нешто од досегашните досегашните беседи што брат Борче ги изнесуваше на тема троангелската вест? Се сеќавате ли нешто од тоа? Има ли некој што запамтил нешто како порака, како значи да ме во изминативе неколку 3-4 саботи можеби. Се сеќавате ли нешто? Се сеќавате? <laughs> Значи има нешто што се сеќавате. Добро. Значи не е лошо. Се разбира повеќе се секјавате на библиската полка. Оно што се проучува ова тромесечие со еден збор, он збор кој што најчесто се споменува во полката, се опишува како? пробудување. Затим еден цитат во совети до учители 40-та страница од Елена Вајт кој што вели вака Познат цитат и порано се кажувал и од ова место. Бог ќе го пробуди својот народ. Ако други средства не успеат, постои барем едно средство кое што ќе ја постигне таа цел. Се ја додадов овара, втора реченица. Цитатот гласи, Бог ќе го пробуди својот народ. Ако други средства не успеат, тој ќе направи што? Дали се секјавате што е, кој е тоа средство? Добро, прво ви текнува прогонство, меѓутоа таа не зборува за прогонство. Знаете што, прогонството, ако вие се плашите од испит, од испрашување, прогонството ќе ве пробуди. <laughs> Или уште повеќе ќе ве, ве отера во во некоја дупка, закриени. Тој ќе дозволи да влезат ереси во неговиот народ, за да ја одвојат пшеницата од каколот. Поточно вели, за да, биде, за да бидат изрешетани, за да бидат изрешетани и да се одвои пченицата од каколот. Со други збори, треба да положите многу повеќе испити пред тоа, за да бидете спремни за прогонството, за последниот голем испит. Много интересно. Средството кое што најмногу треба да предизвика пробудување кај Божиот народ, според овие неизини зборови, Дори ако сите други средства не успеат, се разни ереси. Денеска, во 21. век, адвентизмот е полн со ереси. Неколку децении назад новата теологија, некој велат, има направено дармар, го има доведено под знак прашање, адвентизмот, како што започнал од 19. век, ги има доведено под знак прашање вдахновението пророчката служба и улога на Елена Вајт. Денеска постојат да еден куп адвентисти кои што не веруваат во Елена Вајт. Денеска постојат да еден куп професори и теолози кои што не веруваат во истражниот небесен суд. Еден од нив е еден а, секретар на дивизијата кој што пред две години беше гостин на, Макед... на соборот на македонската мисија за него беше јавно посочено на еден југос, поранешен југословенски, <laughs> да го наречам така, форум на интернет, дека тој отворено не верува во, во Небесниот истражен суд. Има многу адвентисти кои што не веруваат дека постои небесно светилиште. Се може би претерувам кога велам многу, овој збор многу, Има мнозина, но знам дека не, не е мал тој број. Значи, не може, не може да го сватите како мнозинството, дека не верува, но многу, не е мал тој број. И има мнозина, ако би редал вак, <laughs> ке ми одземе многу време. Но поентата на прашањето е Ако веќе со децении наназад се имаат случено овие работи на теолошко, доктринално поле пред се, а потоа сето тоа се одразува и во животот на самите верници, бидеќи факт е дека новата теологија донела снижување на моралните и на верските начала. Например, имав прилика во вторникот вечер преку интернет да го следам отворањето на Младинскиот конгрес во Нови Сад, каде што се Благојче и Стефани, како го што знам, и еден куп милиарници други млади од цела Европа. И не, не го догледав целото тоа целиот тој настан, целата таа вечер. Вегата ми падна смешно, значи, јас реагирам <laughs> со смејање реагирам, кога ќе слушнам так, и ќе видам такво нешто. Собрат беше отворен со, со едно познато српско оро, народно оро, <laughs> со е, народни носи, значи нешто што беше така вкусно и за гледање и за слушање, но ако гледате некоја емисија за народна музика <laughs> <laughs> да речеме, на телевизија. Добро, реклама за, може би, на националниот фолклор. Може би да знаат неписмениве западњаци. <laughs> Кој е домакин на тој собор и така натаму и така натаму. Меѓутоа, во сето тоа отсутствува, отсутствува, отсутствува една духовност, нешто што порано било присутно. Самиот водител беше некој англиченец, според акцентот. Се однесуваше како да е некој шоумен на било која хумористична представа. Дори со таков тон на гласот, како, што знам како да гледате, може би, како да гледате, слушате джамбазот, да примаш, кога води некоја емисија се поставува прашањето, ако сето ова се случило, ако се сето ова ереси, зошто нема пробудување ке Божиот народ? Дали ви изгледат адвентистите на седмиот ден пробудени? Растревожени? Или уште повеќе заспани? Уште повеќе безгрижни, уште повеќе индиферентни, уште повеќе рамнодушни. Зошто, ако толку многу ереси, со децени наназад навлегува во Адвентичката црква? Зошто овој ефект не е предизвикан? Интересно прашање. Јас имам еден одговор, можен одговор на ова прашање, А тоа е што повеќето адвентисти на седмиот ден воопшто не размислуваат за оние доктринални прашања, да ги наречам верски прашања, да не звучи тоа премногу стручно, теолошки. Повеќето адвентисти на седмиот ден воопшто не размислуваат за оние верски прашања кои што се темел и основа на адвентизмот. Денеска многу малку се зборува, односно воопшто не се зборува, доказ за тоа беше евангелизацијата на братот Ковач. Не се зборува за небесното истражен суд, не се зборува за 1844 година, не се зборува, многу, многу не се зборува ни за небесното светилиште и Христовата служба во него. Зошто е сето тоа така? Некои се обидува да дадат оправдание велики, ако ќе се врати братот Ковач, може би на есен, тогаш ќе зборувал за тие работи. јас не можам да кажам однапред дали е тоа точно или не, се разбира. Но не сакам конкретно да посочувам прст на некој поединец, на, на некој конкретен говорник. Факт е дека денеска не се зборува и не се размислува за овие работи. Проповедниците не зборуваат за ова. Мисионерите и евангелизаторите не зборуваат за ова. Се добива впечаток дека голем број од нив не веруваат во ова. Затоа што постојат мнозина кои што отворено тврдат дека не веруваат. се поставува прашањето зашто овие луѓе и понатаму се адвентисти на седмиот ден. Ако вие не верувате, го отфрлите оно што е темел на адвентизмот, убедени сте дека е тоа погрешно и дека повеќе не можете да верувате во него, зашто би останали понатаму во адвентистичка црква? дали би останале понатаму? Пред а, повеќе од 30 години, никој друг току пред директорот, се вели директорот, не знам дали се вели председателот, на одборот на заоставштина на списите на Елена Вајт, имаше дадено изјава во една негова брошура, јас имам видено на интернет таа брошура, според која изјава, значи, тој самиот вели дека Елена Вајд погрешно го ја протолкувала некоја неизина визија. Не знам се, за која визија се работи. Се работи за една неизина визија во рани списи 1849 година. Значи, некој што е прв човек на одборот на заоставштината на неизините списи, пред повеќе од 30 години, во публикација, Значи, не е нешто сега нешто што некако го кажува од катедра, иако ние имаме и такви сведештва. Например, брат Анто сведочеше кога беше во Австралија 97 година, дека од катедра доктор Дезмонд Форд отворено изјавил дека не ја прифакели на вет како пророк од катедра во Адвентистичка црква. Ние знаеме еден друг наш брат, кој што живееше долги години во Австралија, пред една или две години дојде во посета последен пат, за кој што се зборува дека отворено, отворено ја отфрла сега, денеска ја отфрла Елена Вајд и не верува во неја. Се постава прашањето, што барат овие луѓе понатаму во Атлантичка црква? Зошто господинот од дивизијата кој што отворено не верува во небесното истражен суд, а и брат Саша ми потврди дека не дека не верува, не го слушнал баш на факултетот отворено да се изјасни, меѓутоа му бил сомнителен. Според зборовите на брат Саше ги мати водите. Зошто тој и понатаму е секретар во дивизијата, службеник, зошто самата црква и понатаму го повикува на разни настани, собори, конгреси или дури на, да им држи на, на студентите во, во Белград да им држи предавање, кога тој самиот не верува во Небесните Сржен суд. Мене ова ме изгледа како глупирање. Има мнозина кои што се свесни дека оно што Елена Вајд го зборува, дури во поглед на светилиштето, во поглед на судот, не е во согласност со нивните свакење и верување. Тие се свесни дека Елена Вајт не е во согласност со она што они го веруваат, односно дека она што они го веруваат и го зборуваат не е во согласност со она што Елена Вајт го зборува. И знаете што велат тие? Тие велат, тие се свесни за тоа, но затоа велат дека има многу работи во книгите на Елена Вајт кои што таа ги напишала од своје лично убедување. Значи, не е тоа вдахновено од Бога, току она самата си го напишала, значи нешто што може да е и погрешно. И се спијат луѓето на тоа уво значи тие се се убедени дека една вет кажала многу погрешни работи, не е се заверување што таа напишала. Има еден текст што сакам да го прочитам. Во, се наоѓа во Петата книга на сведоштва до црквата, 691 страница. Бидеќи уште за време на незиниот живот, почнувајќи од доктор Келок, се јавиле луѓе кои што го спорили незиниот пророчки авторитет и ги тврдали истите работи што донеска многу адвентички професори и теолози ги тврдат. Таа ги напишала како одговор следниве зборови. Значи, Сведоштата црквата, петта книга, 691 страница во оригиналот. Сега не знам во македонскиот превод која страница би била. Меѓутоа таму се наоѓа и таму се наоѓаат и оригиналните страници. А сега браќа ве замолувам, ве преколнувам дури вели да не посредувате помеѓу мене и народот и да го одвраќате од светлината која што Господ сака тие да ја примат. Немојте со вашите критики да ја поништите сета сила, сиот смисол и моќ, кој што се наоѓа во сведоштвата. Немојте да чувствувате дека можете да ги прекројувате и да ги прилагодите на вашите идеи, тврдејќи дека Бог ви дал способност да разликувате што е небесна светлина во нив а што е само израз на обична човечка мудрост. И се најмногу ми се допега последна реченица. Ако сведоштвата не зборуваат во согласност со Божиото Слово, отфрлете ги. Кога го прочитав, се воодушеви. МВ денеска би им порачала на на адвентистички професори, теолози, па и верници. Ако сведоштвата не зборуваат во согласно со Божито Слово, што треба да направат? Да ги отфрлат. Со тоа треба да го отфрлат и адвентизмот и да излезат надвор од адвентистичка црква. Мегутоа, тие не веруваат во Ренавај, не веруваат во истражниот суд, не веруваат во адвентистичкото учење за светилиштето, а и понатаму седат во адвентистичка црква, и понатаму служат во дивизија, во генерална конференција, и понатаму се професори во адвентистички коледжи и универзитети, а народот наместо да биде пробуден, бидеќи ако други средства не успеат, она што ќе го пробуди Божиот народ е ересите според незините зборови што треба да влезат, што ќе влезат, и ќе го изрешетаат Божиот народ. Зошто Божиот народ не е пробуден? покресите овие ереси, покресите овие различни мислења, спротивни мислења, верувања, ставови и така натаму. Зошто Божиот народ не е пробуден? Зошто е и понатаму оваков каков што е? Одговорот што јас го дадов е затоа што повеќето верници ниту слушаат, ниту самите воопшто размислуваат, ниту име гајле за основните верски прашања кои што се основа на адвентистичкото верување. Значи, ниту размислуваат, ниту веруваат во небесното, односно и да веруваат, воопшто не слушаат, денеска не се зборува за тоа. Мнозина кои што не веруваат молчат, како да тоа не е битно, а повеќето и не се свесни за тоа. Може би за некој од вас ова што го зборував до сега е исто така шпанско село. Што е само доказ дека овие теми во денешно време не се присутни. Не се толку присутни во адвентичката литература, од адвентичките катедри, па затоа и поголемиот број верници воопшто не е ни информиран за нив, воопшто не е упатен во нив. А се работи за основа на адвентизмот. Основа на адвентизмот не е саботата, саботата постоела со векови пред адвентизмот и адвентистите не е измислиле саботата. Нито некои прашања поврзани со Мојсеевиот закон, прашање, например, во врска со исхраната, ниту верувањето во второто Христово доаѓање, кое што одсекуваш постоело во црквата пред адвентизмот, туку основата на адвентизмот е верувањето во небесното истражен суд, во двете одделенија на небесното светилиште, за двете фази на Христовата служба во Нив, пред и по 1844 година, и за посебните пораки кои што се дадени и пренесени преку Елена Вајт, незините визии, совети, сведоштва, И ако во сето тоа не веруваме, тогаш ние треба да го отфрлиме адвентизмот како ерес и да ја напуштиме адвентичката црква. Или како што Елена Вет кажала, да ги отфрлиме незините сведоштва. Мегутоа, денеска, голем број теолози, проповедници и професори сакаат да седат на две столици. Ем не веруваат во незините сведоштва, Ем сакаат и понатаму да се бијат адвентисти на седмиот ден. И сакаат и понатаму да бијат професори, проповедници, теолози, да примаат плата и така натаму. Сакаат да седат на две столици. Народски кажано, се прават бајрам на паметот. Е сега, јас се надвам дека предизвиците што постојат во врска со адвентистичкото учење, ќе бидат доволно силни за вас да ве пробудат. Верам дека вие нема да ги игнорирате. Како што тоа го прават повеќето, па дури се изговараат, некои од нив се изговараат, тоа е тврда храна, може би. Или, може би сега не е време да се зборува за тоа и така натаму. Имаше и такви одговори на интернет во врска со овие прашања. Ке отвориме повторно во Јован 12 глава. Очигледно ова што денеска го зборував до сега повеќе како вовет, но ќе продолжиме и следната сабота со Баели. Значи имаше еден стих од, Евангел... од Јован 12 глава, кој што на нашите вечерни преучувања не го обработивме, затоа што јас го одложив за друг пат. Односно, сакав да имам посебна тема само за него. Па потоа го одложив. И ете сега е време да го споменеме, за да не биде ептен заборен. Да, 31-та. Според мене најзначајните зборови што Исус ги кажува во тој момент. Што вели Исус? Јован 12 глава, 31 стих. Ја би сакал некој од вас да го прочита, јас ќе го прочитам повторно од микрофон. Повели Зорице? Интересно. Благодарам. Сега е судот на овој свет, вели Исус. Сега кнезот на овој свет, кој е тој? Сатанат Луцифер, или по поинеко апостол Павле го нарекува Богот на овој свет, ќе биде исфрлен надвор. Исус вели дека тоа е значи, судот на овој свет и исфрлањето на сатаната надвор е сега. Треба да разбереме кога е тоа сега, на кој момент Исус мисли кога вели сега, и што е тоа, какво е тоа исфрлање на сатаната. Од каде е тој исфрлен? Сега е судот на овој свет. За каков суд станува збор? Судот на овој свет, значи светот е суден. Кога? Не во иднина, не во 1844 година, туку сега, вели Исус. Е, шо е тоа сега? Сакаме да разбереме. Олгица вели Голгота. Се наметнува впечаток дека стварно Исус мисли на тоа време, нели? На Голгота. Или не? Не е прашање за размислување. Дали сте сигурни на што мисли Исус? На почетокот прашав, дали би сакле да има испрашување? <laughs> Не, не само, мислам, денес, току како се чувствуваме воопшто, ако треба да се соочиме со испит, со испрашување? Да, меѓутоа, едно е да бидете храбри тука, во Сабота Сабајле, особено на библиска полка, а друго е да бидете храбри кога надвор ќе се соочите со испитување на вашата вера. Што вели апостол Петар? Прво послание, прво Петрово послание, прва глава, трета глава се извинам, 15 стих. Прво Петрово послание, трета глава, 15 стих. Ова се е познати зборови, на кои што верувам и вам да се познати, на кои што само ќе се подсетиме. Прво, во 40 стих стиг вели, но ако истрадате за правда, блажени сте, не плашете се од она што тие се плашат, оние кои што прават зло, и не бојте се, туку Господ Бог почитувајте го во срцата своји, а биете секогаш подготвени со кротост и стравопочет за одговор на секого кој од вас ќе побара сметка за вашата надеж. Биете подготвени за одговор на секого кој од вас ќе побара сметка. Дали сме подготвени на вакво нешто? Дали во овој момент сме подготвени за вакво нешто? Иисус ви рекол, ќе бидете повикани пред судови. Замислете да бидете повикани на суд, например, утре заутре, кога ќе се донесе некој неделен закон. <laughs> кој што папата го најавува иначе овој. Аргентинецов го најавува тој закон. Само не е официјално, се уште не ме потврде дека тоа официјално го рекол. Но се шира такви гласови што не е ништо ново. Замислите бете повикани на суд, кај што ќе треба да одговарате со помош на Библијата да докажете дека е вистина оно што го верувате. Дали сме спремни на вакво нешто? Тојаш ке немате телефон мобилен да му се јавите на проповедникот да го прашате. <laughs> А кој знае па, што па ако тој не верува во истражниот суд? <laughs> Тешко вам ако се ослоните на на човек кој што и самиот не верува во адвентизмот. Ама и понатаму си е пастор во Адвентичка црква. Професор, теолог, дивизијски службеник и така натаму. Дали сте вие, а, дали вие верувате самите во небесно истражен суд, во светилиштето, небесното светилиште, во Христовата служба што таму се случува според адвентистичкото учење. Дали сте информирани воопшто за тоа? Или не? А уште повеќе, дали сте спремни да го браните тој суд? Исфрањето на сатаната, како што најавив тогаш, кога го споменавме прв пат овој стих, сврајањето на сатаната е нешто што многу подсетува на оној обред во Старозаветното светилиште, кога живиот јарец, наречен и за Азазел, очи значи за сатаната, откако првосвещеникот ќе го очистел светилиштето на денот на помирувањето и ќе ги исповедал сите тие гревови, сите тие беззаконија со кое што, од, од кое што очилистот, светелиштото се очистува, врз главата на живиот јарец, тој јарец потоа бил бркан, носен од страна на еден човек во пустината. Еврејското предание тврди дека таму човекот го буткал, иеко Библијата на него пишува, го буткал во некоја провалија, значи да, да се осигура дека тој јарец повеќе никогаш нема да се врати кај Божиот народ, да ги врати гревовите, кои што Господ ги очистил и од светилиштето, и од самиот народ, од самиот Израел на тој голем ден. Да отвориме уште еден текст во Откровение 12 глава. Јован 12 глава, Откровение 12 глава. Имам забележено дека многу слични теми се ногиат во ист број на глави во некои библиски стихови. Значи, последната книга Откровение. Кога би сакали да разбереме нешто, некој библиски стих, некој библиски текст, кој што во моментот не ни е јасен, што правиме? бараме друг таков библиски стих или друг библиски текст кај што се споменува истата работа, по можност истите зборови, кај што се зборува за истата тема. Откровение 12 глава, од 7 до 10 стих. Откровение 12 глава, од 7 до 10 стих. И ови се познати зборови. Што читаме тука? И настана војна на небото, Михаил и неговите ангели војуваа против змевот, а змевот и неговите ангели војуваа против нив. За момент да застанеме, кој е змевот? Истата глава ни кажува кој е змевот. Во деветиот стих. Значи, во осмот се вели, но беа поразани и за нив веке не се најде место каде? На небото не се најде место И девете стих што вели? И беше исфрлен. Истиот збор што Исус го потребува во Јован. И беше исфрлен големиот змев. А која е таа старата змија наречена ѓавол и сатана? Која ја мами целата вселена? беше соборена на земјата и заедно со неја енгелите неизини беа изфрлени. Од каде изфрлени? Од небото. И чув висок глас на небото како зборува сега настана спасенијето и силата и царството на нашиот Бог и власта на неговиот Христос, бидејќи е симнат клеветникот на бракета наши, кој ги клеветаше пред нашиот Бог дене и ноке. Прашањето се поставува тука, Кога се случило ова? И кога според Исус требало да биде исфрлен кнезот на овој свет, што е исто и кога настапил судот на овој свет, според неговите зборови. Со други зборови, што е тоа што тој го нарекува сега? Прашање за размислување. А ние ќе продолжиме следната сабот. Прашање за размислување. Верно го запамтивте прашањето. Ако случайно го заборавите или ако не го запишавте, тука е камерата, може на интернет да, да го погледнете и да го слушнете уште еднаш. Ви благодарам.